mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Drage slušateljice, dragi slušatelji, dobro jutro i dobrodošli u još jednu emisiju Zeleni telefon. Nadamo se da ste imali lijep zeleni vikend, subota je bila divan, divan dan, vjerujemo da ste otišli negdje u prirodu. Ako niste, barem prošetali po ovim lipim našim splitskim prirodnim dijelovima, hvala Bogu imamo i mi dosta toga ako ne, evo malo inspiracije da idućih dana prošetate divnom jesenskom šumom, e, lipim jesenskim puteljcima, a ako ni to nije dovoljna inspiracija, onda će vas zasigurno moja današnja gošća inspirirati da odvedete svoje klince na nešto zeleniji izlet od onog zelenog kako mi poznajemo. Marija Nazlić, e, moja jutrošnja gošća, dobro jutro. Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radija ti si edukatorica u Udruzi Sunce i već niz godina, evo kažu četiri godine zelenih izleta, vodiš dječicu e, diljem Dalmacije na neka lipa druženja zelene izlete je e, općenito o zelenim izletima. Dakle, e, to su izleti u prirodi, o prirodi i njenim ekosustavima. Evo, baš sutra imamo zapravo jedan zeleni izlet sa osnovnom školom iz Omiša, a evo, idući tjedan imamo jednu srednju školu iz Splita. Znači ako sutra ljudi vide gdje ono na Marijanu, na Marijanu je, 60-ak, veseli glasnih tako. klinaca, to, su, to je tvoja krivnja. <laughs> Je, je, je, tako. e, po čemu je zeleni izlet e, drugačiji od onog izleta kad, eto, odamo u prirodu i šetamo, uživamo, dođemo na Marijan i, vidimo sve ono što na Marijan pruža, ali što to vidimo i naučimo više na samom zelenom izletu u druge sunce? Pa evo, svaki zeleni izlet je zapravo e, osmišljen za e, neki posebni ekosustav. Znači, ako, na primjer, idete u park šumu Marijan, naučit ćete nešto o tom ekosustavu šuma. Ehm, dakle, posebno je to da su oni edukativni, znači naučit ćete nešto posebno o tom području. također ćete, odnosno djeca će naučiti nešto o ehm, ekološki osviještenom ponašanju. Ehm, nastava će postati raznolikija, u školi. E, također je posebno da su e, osmišljeni da budu u skladu sa školskim e, kurikulumom. Tako da zapravo profesorima nije problem uklopiti zeleni izlet u školski kurikulum na početku školske godine. I ti nisi jedina edukatorica, vas je tu više i svi ste redom biolozi, ekolozi, geolozi. Tako je, znači osim mene koja sam profesorica biologije i kemije, po novome magistra edukacije, imamo i dvije magistrice biologije, ekologije i mora i jednoga inženjera geologije. Ok, evo, sutra odete na Marijan, 60 djece, šta, šta, kako to izgleda? Opišite. pa evo, znači, <laughs> <laughs> nalazimo, se, nalazimo se svi na sjevernim vratima, dakle to je svima nama poznata lokacija i onda većina ljudi zapravo ide onim klasičnim putem prema Benama. Mi ne idemo tu, nego idemo eh, jednom, strmom uzbrdicom, popenjamo se na vatrogasni put i onda tu eh, zapravo uvodno, djeca nauče nešto što zapravo možda i nisu znali o Park šumi Marijan, Marijan dakle kako ona nastala, kad je zašla zaštićena, za što se i prije koristila. Znači, to ni mi odrasli ne znam, <laughs> nekad najčešće. tako je, tako je. E, onda idemo dakle, na tom vatrogasnom putu prema Benama, imamo dvije do tri edukativne vježbe, e, znači pomoću kojih djeca e, uče nešto o samoj park šumi Marijan i ekosustavu šuma. onda ima jednu pauzu na onom proširenju poviše Bena, dakle to možda ako trčite trim stazom uglavnom u jednom dijelu dođete do, do, tog proširenja. Ako nas sutra vidite tu, to, to, je to puno djece na proširenju. I onda tu također napravimo jednu do dvije edukativne vježbe. E, imaju tu pauzu, tako da mogu nešto pojest popit ono, iz rusaka. I onda idemo, e, šetamo e, znači, preko Bena, onom klasičnom jel, cestom, šetamo opet do sjevernih vrata, zaustavimo se i na prvim vodama i opet napravimo još jednu edukativnu vježbu, evaluaciju također i onda idemo. E pa to, kakva su reakcija e. djece? Ono, mislim, kao bili smo već sto puta na Marjanu, e, ali opet Marijan, e, je li pa, moguće da bude biste se e, zapravo koliko djece, e, jer mi naravno na početku izleta pitamo koliko vas je bilo. Jako, to nekad zna biti jako, jako malo djece na marjanu znači, To, tako je. I e, to je nas isto stvarno iznenadi, ali evo, on, na svakom izletu on, bude pola djece, na primjer, koji nisu bili na marjanu Tako da, e, i zbog toga je jako bitno da postoje ovakvi e, izleti, jer e, očito manjak boravka u prirodi je tu. Osim zelenih izleta na Marijanu, E, sunca nudi još puno drugih zelenih izleta. Je, tako je. Dakle, e, Park šuma Marjan je svakako dosta popularan izlet zato što je blizu, znači svim e, osnovnim školama u Splitu, ali e, zapravo svi zeleni izleti e, se e, događaju na nekim zaštićenim područjima koja svaki, svako područje predstavlja neki ekosustav. Poslije Marijana imamo također dva jako popularna izleta, to je izlet na Krku Knin, dakle na izvor rijeke Krke i edukativni centar. Dakle, evo, koliko ljudi, na primjer, svi znamo da je Karlovac grad na četiri rijeka, a mhm. tko zna da je, na primjer, Knin grad na sedam rijeka. Znači, evo ja da. <laughs> <laughs> znači, takve stvari ovaj, dosta ljudi ne zna i djeca uglavnom ne znaju, tako da puno toga nauče. Osim Krke Knin, također recimo imate zaštićenu e, područje e, Leopolda Mandića, na, znači povučna staza Leopolda Mandića na Cetini. E, nakon toga imate posebni rezervat, Pantan, izvor rijeke Žrnomnice, podnožje Mosora, tako ima da ima, Spomenula si u jednom trenutku evaluaciju da radite. Kakve su reakcije djece? Zna, često puta danas čujemo, a nije tako bilo u naše vrijeme, mhm. danas su djeca non stop na tabletima, laptopima, ekranima, ove i one vrste. E, je li to baš tako ili djeca i dalje znaju uživati u, zelenilu oko sebe? Djeca svakako, svakako znaju uživati, znači e, reakcije su jako pozitivne, dakle djeca stvarno budu, vidi se u principu na njima da su boravili 4 do 6 ili 8 sati u prirodi jer budu i puni energije i ono, jednostavno ta povratna informacija od njih e, nam je jako bitna i za sad po dosadašnjim evaluacijama stvarno su zadovoljni sa boravkom u prirodi i ponesu i te rekete, tako da jednostavno i nauče nešto, a i kroz, uče, e, kroz, i kroz zabavu igru e, i nauče i jednostavno baš budu ispunjeni. <laughs> Nema onih koji se boje šume. <laughs> ne, ne. Aj dobro, to je dobar znak. E. e, spomenula si djecu osnovne škole, međutim mm. može, se ići i ako si u vrtiću i ako si u srednjoj školi. Tako je, ba, onako kad su se osmišljavali, stvarno jesu bili osmišljeni za djecu osnovnih škola, jer spomenula sam već radilo se da budu e, za, e, e, u slobu kurikuluma osnovne škole, dakle s obzirom da se u osnovnim školama uči o pojedinim ekosustavima, na taj način su i bili osmišljeni. Ali pošto smo u zadnje dvije, dvije godine, čak i tri, počeli dobivati upite od vrtića Eh, onda smo pomalo, znači, tu našu ponudu jednostavno osmislili smo i neke vježbe za eh, tu dobnu skupinu, a evo i od ove godine imamo i srednje škole, tako da eto stalno <laughs> napredujemo, stalno ovaj, prilagođavamo izlete za, za neke eh, druge uzraste. Zeleni izlet udruge Sunce i Marija Nazlić, dragi naši slušatelji i slušateljice, ako imate neke klince, klinceze od evo, vrtičke do srednjoškolske dobi, kome se mogu javiti ako zamisle da bi ovo bila dobra ideja za njihovu djecu? Mm, dakle, znači mogu se javiti e, na e, mail e, udruge Sunce, info sunce ono, minus tak, <laughs> <laughs> također imamo našu web stranicu, tako da mogu i ostale, na web stranici i ostale sve kontakte, telefon, mobitel, tako dalje. Doduše web stranica se tamo diže, ja e, moram upozoriti. E, e, <laughs> ako, piše error, to je samo privremeno. <laughs> I imamo Facebook, znači i udruge Sunce od zelenih izleta, tako da svakako posjetite i web i face saznaćete svakako ono što vas zanima. I proljetna i jesenska sezona su tu, dakle zeleni izleti se nude i velikima i malima. E, Marija, hvala ti puno, vidimo se sutra na Marijanu. A dragi slušatelji i slušateljice, evo malo edukacije za naše najmlađe, pa da i oni budu ti koji će nazvati 072 123 456, e, telefon udruge Sunce, zeleni telefon, koji djeluje na području Splitsko-Dalmatinske i, i Dubrovačko-Neretvanske mhm. županije. Dakle, ako vi i vaša dječica, jer djeca često budu ta koja upozore odrasle, primijetite neki problem u okolišu i prirodi, ako primijetite neko, neki otpad koji tu ne pripada, ako primijetite bilo što što smatrate da bi trebalo promijeniti i na to reagirati, nazovite 072123456, nije težak broj i naše pravnice, naš pravni tim Udruge Sunce će obaviti sve što treba da bi se brzo i dobro reagiralo. Budite glas prirode, e, zovite naš telefon, obratite se udruzi sunce i nastavite slušati Radio Split. E, lijep pozdrav do idućeg tjedna. Pozdravlja vas Marija Nazlić, Pinja Poljaković i tonski realizator Mario Iličić. Ćao ba! Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena uz pomoć Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske.